Pan z Wami. Słowa Swatego Ewangelia podle Mateusza. Jeziś rzekł swym uczednikom, co te, gdyż ma niekdo sto owci, a jedna z nich se zatoula, ne nechatiech dewiet a debadesat na horach, a ne pójdę chledat tu zatoulaną, A gdyż se mu podarzy i nalest, Amen pravim vam, mazni větší radost než z těch 9 a 90, které se nezatoulály. Stejně tak nechce váš nebeský Otec, aby zachynul jedyny z těchto nepatrnych. Słyszeliśmy Słowo Boże. Kochani bratrza, sestry, Święty Mateusz to to podobieństwo, o którym sme słyszeli, zaszczlenuje do celku, gdy Jeziś chodzi o cirkwi, a ukazuje swym uczennikom, że w żywocie społeczeństwi i są duleżite tyto hodnoty. Usili stać się maliczkimi, ochota przyjmować druhé, pecze o ty, jejż wira, Skomira. W społeczeństwie wiericich se tedy ma starat o ty, gdy są maliczcy, a jeszcze we większej mirze o ty, gdy są straceni, o Nie smíme se tedy nechat vést kryteriem wykonności, ale peci o ty, najmęsi, a bezwyznamne, w starości o ty, do se z jakiegokolwiek dowodu ocitli na okraji nebo se naprosto vzdálili. Společenství věřících nesmí přestat hledat ztracenou ovečku, protože když ji nalezne, zakusí velkou radost. Amen, pravím wam, ma z niej więtszy radost niż z tych 9 a 90, które se nie zatoulały. Pani bratrza, sestry, jednym z najkrasniejszych, a najpusobliwiejszych biblijskich obrazu Boha jest obraz dobrego pastíře. Obraz dobrego pastíře nam říká, że Bóg jest bezpiecznym prowodcem na nesnadne, a pełne cestie naszego żywota. Żyjemy li jako społeczeństwo Jezisowych uczedników, możemy przyjmo zakoušet uciechu naszego Boha, który nas z pasztyrską péči bere na svá ramena. To jest základní dowód, proč musíme neustále chledat wszechny, kdo se stracili. Vždyť my sami dennie prożywamy, że naší uciechą jest sám który se sklani ke swym maliczkim i k tiem, kdo se stracili. Jakoż to społeczeństwie Jezisowych uczedniku, jesteśmy powolani, aby wszem lidem ukazali twarz milosernego Otce. Gdyż sami wyjdeme chledat Ty, kdo uprostrzed ciężkości żywota stracili wiru a nadziei. Dostalo nam uciechy, a proto je naszym ukolem cieszyć druhe, podpirat Ty, jejż serce je zdrcene, a obciżene boleści nebożichem. Posiluje nas wiedomi, że uciecha nie przychodzi od nas samych svaty Ambros, Ambrož zanechal pro nás takovou krásnou modlitbu. Přijď, Pane Ježíši, chledej svého služebníka, chledej swą Za owci. co ses zastawil, aby sis odpoczynul na chorach, twa obeczka zabloudila. Opuść swych dewiet a dwadzieścia ovcí, aby dej se chledat tu jedinou straceną neber z sobą psy. Brzdyć wisz, że już dlouho czekam na Twój przychod. Wiem, że przyjdziesz brzy. Przyjdź bez pastyrskie hole. Misto ni si sobą wezmi lasku a slitowanie. Przyjdź ke mnie, protože jsem se vzdalil od Twego stada, Jesz se pasę na horach. Chledej mnie, protože ja chledam Tebe. Chledej mnie, najdi mnie, pozdwichni mnie, nes mnie. Ty możesz найти to, co gledasz. Ty jsi ochoten vzít na svá na to, co snašel. Neunavuje tě břemeno lásky. Proto přijď, pane, neboť ty jediné můžeš přivést zpět zatoulanou ovečku a ostatní ovečky spolu s tebou zaplesají nad navratem hříšníka przyjdź, aby uskutecznili na zemi spasu, a w nebi radost. Amen.